Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Вітаємо вас на програмі BBC The Market. Ринок. Мене звуть Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern. У цій програмі на ринку на Брайан Стріт проблеми з порушенням закону. А ще ми навчимося пасивних мовних конструкцій. З однієї з попередніх програм ми знаємо, що на нашому ринку завівся порушник закону. You mean Lemmy, the pirated videos and tapes. Так, Лемі Смарт, який наглядав за овочевим прилавком свого двоюрідного брата, поки той відпочивав, заповзявся продавати піратські копії аудіо та відеозаписів. Що ж, не дивно, що коли Гаррі повернувся з відпустки, Леммі тільки п'ятами накивав. Леммі, my man! How's my business? I help, look, I got a dash. Everything's terrific, though. I'll call you, I promise. What? What is going on round here? Well, there's one easy way to find out. Oh, yeah? What's that? Go and ask one of the police officers by your stall. You what? Нічого собі. Gary doesn't know what's been happening. Але невдовзі він довідається, бо просто з відпустки він потрапив до поліції. Well, Mr. Smart, what am I expected to think? I am told that large numbers of illegally copied or pirated products are being sold from your stall in Bryant Street Market. I am told that this is being done by a man of roughly your age, with short hair, a suntan, and a diamond stud in his ear. A lot of people look like that. It has to be said, though, that the height, weight, look, the general description I was given does sound very like yourself, Mr. Smart. То про що ж з Гаррі говорять у поліції? The pirated products. Вірно, жінка поліцейська каже. I'm told that large numbers of illegally copied or pirated products are being sold from your stall in Bryant Street Market. Як мені відомо, з вашого ринкового прилавку продано чимало нелегально скопійованих піратських продуктів. Далі вона описує підозрюваного. I'm told that this is being done by a man of roughly your age, with short hair, a suntan, and a diamond stud in his ear. Це робить чоловік приблизно вашого віку, з коротким волоссям, засмаглий і з діамантовим кульчиком у вусі. Але ж це звучить точно як сам Гаррі, чи не так, Сьюзан? Well, yes. He's got a suntan. He's just been to Florida. He's had his hair cut. And he's had his ear pierced. І тому поліцейська каже: It has to be said that the height, the weight, the general description I was given does sound very like yourself, Mr. Smart. Отже, і зріст, і вага, і загальний опис цілком підходять до Гаррі. Що ж Гаррі робити? Про це трохи згодом, бо ж настав час мовної хвилинки. Наша тема сьогодні безособові речення. Пригадаємо слова жінки поліцейської. I am told that large numbers of illegally copied or pirated products are being sold from your stall in Bryant Street Market. I am told. Мені кажуть, мені відомо. Хто каже, звідки відомо, про це мова не йде. Можна, звичайно, сказати і так. My boss tells me. Або Someone from the market tells me. Але в нашому випадку головне сама інформація, а не її джерело. Тому вжито безособове речення у пасивному стані. I am told. Структура така: підмет. У нашому випадку I – я. Далі дієслово to be у належній формі. I am. І третя форма смислового дієслова. Tell – told. I am told. Послухайте ще раз слова поліцейської і постарайтеся вловити ще одну пасивну конструкцію. I am told that large numbers of illegally copied or pirated products are being sold from your stall in Bryant Street Market. Отже, ще одна конструкція пасивного стану are being sold. Цього разу, щоправда, інший граматичний час. Present continuous. Pirated products are being sold. Someone is selling pirated products. Pirated products are being sold. Ну а тепер повторімо за Сьюзен. I am told that pirated products are being sold from your stall. I am told that pirated products are being sold from your stall. Але повернімося до поліції, де Гаррі саме ставлять численні запитання. Послухавши, скажіть. Does Gary try to protect his cousin Lemmy? Чи намагається Гаррі захистити Лемі? Отже, увага. It has to be said, though, that the height, weight, look, the general description I was given does sound very like yourself, Mr. Smart. Well, see, I asked my cousin, Lemmy, to mind my stall while I was on holiday in Florida. It's just a family resemblance. Ah, that's interesting. Your cousin Lemmy. You don't like him much then? Huh, if I find that Lemmy, I'll break his legs. I wouldn't do that if I were you, sir. No, no, of course. <laughs> I didn't really mean it. You know, Good, good. So, Lemmy. Would that be Lemmy Smart? Yeah. Address? If I told you that, nobody in my family would ever speak to me again. I'd be surprised if they wanted to anyway, Mr. Smart. What are you saying? То чи намагається Гаррі якось захистити свого двоюрідного брата? No. He tells her about Lemmy immediately. Так, він негайно розповів про Лемі і сказав, що сталася помилка, бо вони з Лемі схожі між собою. It's just a family resemblance. Просто родинна схожість, каже він. На що поліцейська говорить? You don't like him much then? Напевно, він не дуже вам подобається. Схоже, вона не помиляється, бо далі Гаррі погрожує щось зробити з Лемі. What does Gary threaten to do to Lemmy? Нумо, дізнаємося. It has to be said, though, that the height, weight, look, the general description I was given does sound very like yourself, Mr. Smart. Well, see, I asked my cousin, Lemmy, to mind my stall while I was on holiday in Florida. It's just a family resemblance. Ah, that's interesting. Your cousin Lemmy. You don't like him much then? Huh, if I find that Lemmy, I'll break his legs. I wouldn't do that if I were you, sir. No, no, of course. <laughs> I didn't really mean it. just... Good, good. So, Lemmy. Would that be Lemmy Smart? Yeah. Address? If I told you that, nobody in my family would ever speak to me again. I'd be surprised if they wanted to anyway, Mr. Smart. What are you saying? Хм, залишається лише сподіватися, що це порожні погрози. Бо ж Гаррі каже, If I find that Lemmy, I'll break his legs. якщо я знайду того Лемі, я ноги йому поламаю. Поліцейська розраджує його. I wouldn't do that if I were you, sir. На вашому місці, сер, я б цього не робила. Два приклади умовного речення в англійській мові. І саме умовні речення у центрі уваги сьогоднішньої другої мовної хвилинки. Отже, пригадаємо погрозу Гаррі. If I find Lemmy, I'll break his legs. Тут умова цілком реалістична, бо ж стосується майбутнього. Якщо я знайду Лемі, то поламаю йому ноги. Стережися Лемі. В умовній частині речення вжито теперішній час. If I find Lemmy, Ну а у ствердній частині майбутній час. I will break his legs. If I find Lemmy, I'll break his legs. Але поліцейська відповіла, вживаючи інший тип умовного речення. I wouldn't do that if I were you. Тут умова стосується теперішнього часу, а отже, вона нереальна. Якби я була вами, каже поліцейська, але ж вона явно не Гаррі. У таких випадках в умовній частині речення вживається минулий час. If I were you. Ну а у ствердній частині перед смисловим дієсловом стоїть would. I wouldn't do that. If I were you, I wouldn't do that. Якби я була вами, я б цього не робила. На вашому місці я б не робила цього. До речі, можна міняти порядок двох частин умовного речення. I wouldn't do that if I were you. Ну, а тепер ваша черга. Скажіть, у якому з наступних двох речень умова реалістична, а в якому гіпотетична, нереальна? If I'm arrested, I'll tell the police everything. If I was arrested, I would tell the police everything. У першому реалістична умова. Якщо мене заарештують, я розповім поліції все. Себто ви припускаєте, що вас заарештують. If I'm arrested, I'll tell the police everything. Ну а в другому випадку умова гіпотетична, нереальна. If I was arrested, I would tell the police everything. Якби мене заарештували, я б усе розповів поліції. Але повернімося до поліції, де триває допит Гаррі. Він використає ще одне умовне речення. Скажіть, яка в ньому умова? Реальна чи ні? Ну а ще з ким хоче поговорити поліцейська? Ah, that's interesting. Your cousin Lemmy. You don't like him much then? Huh, if I find that Lemmy, I'll break his legs. I wouldn't do that if I were you, sir. No, no, of course. <laughs> I didn't really mean it. I just- Good, good. So, Lemmy. Would that be Lemmy Smart? Yeah. Address? If I told you that, nobody in my family would ever speak to me again. I'd be surprised if they wanted to anyway, Mr. Smart. What are you saying? Well, how can I put it? You don't seem to be the most popular person in Bryant Street Market. Hey, everyone loves Gary Smart. Well, that's all right then. Perhaps I'll speak to your competitor. What's her name? Sylvia Jacobs. Perhaps I'll just check out your story with her. I'm sure she thinks you're a pussycat. Отже, яке умовне речення використав Гаррі? Коли поліцейські запитали в нього адресу Лемі, той сказав: If I told you that, nobody in my family would ever speak to me again. Якби я сказав вам це, ніхто в моїй родині ніколи більше не розмовляв би зі мною. Умова нереальна, гіпотетична, бо ж Гаррі явно не збирається більше допомагати поліції. То з ким же тепер хоче поговорити поліцейська? Sylvia. Вірно. Вона каже. Perhaps I'll ask your competitor. What's her name? Sylvia Jacobs. Perhaps I'll just check out your story with her. І далі поліцейська додає. I'm sure she thinks you're a pussycat. Ну що ж, чи справді Сильвія вважає, що Гаррі то кошенятко, ми довідаємося вже на сьогодні. У нас залишився лише час почути одну з вивчених сьогодні мовних конструкцій у реальній ситуації. Пригадайте речення в пасивному стані. I am told. Один продавець у магазині радіоапаратури пояснює, як працює студійний програвач компакт-дисків. Які три речення у пасивному стані він вживає? I don't know how it works. Can you show me? Yeah. It's switched on at the back here. Okay, it's on now. Yeah. All the lights have come on. Yeah. The CD goes into this where this drawer is, and it'll be read by that laser that's going to move from the inside to the outside. The CD is, goes in that drawer. The lid's closed. It's ready to play now. Off we go. I can't remember all that. Отже, три речення у пасивному стані It's switched on at the back here. it'll be read by that laser. The lid's closed. На сьогодні все. Ми залишаємо вас із піснею про те, що поліція якраз і робить з Гаррі. Група The Police і пісня Every Breath You Take. За кожним твоїм подихом, за кожним твоїм рухом я спостерігаю. Уроки англійської. Подкаст bbc.ua